Nuorista kuuluu se polkan tahti jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se se vahtimaan, kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme lajiasta laitaa. Salivili hikka tukkutta, putäkkyt hiljalleen. ja ripidabidilla veditstan tillan tellan doua, pari katita, pari pari pari pidi pidi pidi, stan tellan doua, pari lasten. Finland lando Naapurista kuuluu se polokan tahti Jalkani pohjii kutkutti Ievan äiti se tyttö se vahti Vaan kyllähän Ieva se jututti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa kun me